بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد هي محمد الله تبارك وتعالى كذلك قوم بسرى السلام كمتون صلى الله عليه وسلم نكوسين كمون نفسيان بذلكم غفا الله تبارك وتعالى تنندلين كتابه جاء الأربعون النووية ويكي إذيو فيتا kulikuwa tumealika hadithi ya tano na leo tunaingia kwenye hadithi ya sita hadithi ya An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma na makka Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه يقول الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك ألا وإن ملك ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فصلت فصل الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم طيب الحديث السادس حديث نمبر ستة سمع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكا وعن نومان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال حقيقة يا مسيمة نومان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال حقيقة يا مسيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم كتيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun hakika halali ni yenye kubainika iko wazi innal halala bayyinun hakika halali iko wazi wa innal harama bayyinun na hakika haramu iko wazi halali iko wazi na haramu iko wazi wa bainahuma umurun mushtabihatun na katika baadhi ya nusakh imekuja wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi na baina ya halali na haram kuna mambo ambayo ni mushtabihat mushtabihat ni mambo ambayo hayaeleweki kuwa ni halali au haram yale yasiyoelewa kuwa ni halali au haram anaitwa umuru mushtabihat au mushtabihat mtu hajui kwamba haya mambo ni halali au ni haramu la ya'lamuhunna kathirun minan nasi hayo mambo hawayajui wengi katika watu la ya'lamuhunna kathirun minan nasi hawayajui wengi katika watu famanitaka shubuhati mwenye kujiepusha na shubuhati mwenye kujiepusha na yale mambo yasiyoeleweka kuwa ni halali au haramu faqad istabra lidinihi wa irdhihi hakika uh, ame ameiponyesha hakika ameiepusha dini yake na heshima yake ameepusha dini yake kuharibika na vile vile ameepusha heshima yake kutokuvunjwa mtu ambaye anayejikusha na mambo ya shubuhat yasiyoweza kuwa ni halali au haram mtu atakuwa amechukua baraa ameweka mbali dini yake kutokana na kuharibika vile vile heshima yake kutokana na kuvunjwa waman wakaa fi shubuhati wakaa fi haram na mwenye kuingia kwenye shubuhati ameingia kwenye haram waman wakaa fi shubuhati wakaa fi harami na mwenye kuingia katika shubuhati ameingia kwenye haram karrahi yar'a hawla lihima yoshiku an yarta'a fihi kama mchungaji anapokuwa anachunga pembezoni mwa ardhi ambayo imetengwa na maliki kwa ajili ya jambo fulani akawa anazuia watu wasirishi kwenye hiyo ardhi yani mkubwa wa nchi anaweza kutenga ardhi ardhi ambayo ina mimea vizuri akatenga akasema kwamba hili eneo ni kwa ajili ya wanyama wa Waislamu kwa ajili ya kulishia kama vile ilivyokuwa uh, wale wanyama ambao wanachukuliwa kutoka kwenye zaka kabla ya kugawa kwa wahusika inabidi wasimamiwe na inabidi wale kwa hiyo mkubwa wa nchi ya Kiislamu akatenga eneo akasema hili eneo ni kwa ajili ya wanyama wale wa Waislamu kwa hiyo lile eneo haitahitaji mtu kutoka huko na wanyama wake akaenda kulisha kwenye lile eneo sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema karra'i yar'a hawla lahima kama vile mchungaji anapokuwa anachunga pembezoni mwa ardhi ambayo imetengwa kwa ajili ya kazi maalumu ambayo wengine haitekekani kwenda kulisha kwenye hiyo ardhi huyu mchungaji ambaye anachunga pembezoni mwa ile ardhi ambayo imetengwa kwa ajili ya kazi maalum yushi kwa an yarta fihi inakaribia yeye aishe mifugo yake kwenye hiyo ardhi kwa sababu yeye anachungia karibu na ile ardhi na wanyama kawaida wanapoona mimea iko safi huwa wanakimbilia sasa huyu ambaye anayechunga uh, wanyama wake karibu na ile ardhi ambayo imetengwa basi yuko karibu sana wale wanyama wake kulisha kwenye ile ardhi thumma qala nabii sallallahu alayhi wasallam kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala wa inna likulli malikin hiba tambueni kwamba hakika kila mfalme ana ardhi ambayo ameitenga kwa ajili ya kazi maalum ala tambueni jueni wa inna likulli malikin hima hakika ana kila mfalme ardhi ambayo ameitenga kwa ajili ya kazi maalum ala wa inna hima himallahi maharimuhu fahamuni kwamba na hakika ya hima ya Allah ambao ameitenga watu wasije kuingia ndani yake ni vile vitu alivyoharamisha ala wa inna allah maharimu fahamuni kwamba hakika hima ya Allah kitu ambacho Allah yeye amekitenga watu wasiingie ndani yake ni vile vitu ambavyo yeye ameharamisha vile vitu ambavyo yeye ameharamisha itaikani watu waingie kama vile ambavyo ardhi ambayo imetengwa na mfalme haitaikani watu kwenda kuchungia basi hivyo hivyo watu haitakikani kwenda kuingia katika vitu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha ala wa inna fil jasad mudgha fahamuni tambueni kwamba hakika katika mwili kuna kipande cha nyama ala fahamuni wa inna fil jasad mudghatan kwamba hakika kwenye mwili kuna kipande cha nyama idha salahat salaha aljasadu kulluhu hicho kipande cha nyama kikitengenea sawa sawa mwili unatengenea sawa sawa wote hicho kipande cha nyama ah, kikitengenea kikiwa vizuri basi mwili wa mtu unakuwa vizuri wa idha fatadat fasada aljasad kulluhu na kikiharibika uh, unaharibika mwili wa mtu wote hicho kipande cha nyama kikiharibika na mwili wa mtu unakuwa ni wenye kuharibika mzima mzima ala wa hiya alqalb fahamuni kwamba hicho kipande cha nyama ni moyo ala wa hiya alqalb fahamuni kwamba hicho kipande cha nyama ni moyo rawahu al-bukhari wa muslim hadithi amepokea imam al-bukhari na muslim طيب anasema عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير من صغار الصحابه النعمان بن بشير من صغار الصحابة النعمان بن بشير من صغار الصحابة النعمان بن بشير من صغار الصحابة من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وهو من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات هو النعمان بن بشير من ni الصحابه maswahaba من صغار الصحابه يعني yeye ni katika usaba wadogo vipi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakufa yeye alikuwa na umri wa miaka minane Watuofi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa umruhu thamanu sanawat. Fariki Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyakuwa umri wake ni miaka 8 Kwa amefariki aliyakuwa yeye yuko mdogo. Na ndio maana ikasema kwamba yeye ni katika sudari sahaba. Mtume anafariki wao bado walikuwa wadogo wadogo kama walikuwa wala abadi la wala kinabullah wanne Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki aliyekuwa bado wao wakiwa ni wadogo sasa Numan bin Bashir anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة الأقسام فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة الأقسام فلا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أروم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة الأقسام ketika uh, eh, hii sehemu kuna kugawiwa vitu katika mafungu matatu vitu kulingana na haya maneno ya Mtume sallallahu vimegawa katika mafungu matatu alqasm alawwal fungu la kwanza alqasm alawwal fungu la kwanza alhalalu albayinu halali iliyo wazi alhalalu albayin halali ambayo iko wazi alhalalu albayinu halali ambayo iko wazi الحلال البين halali ambayo iko wazi kal hububi wathimari wa bahimati al-an'ami kal hububi wathimari wa bahimati al-an'ami kal hububi wathimari wa bahimati al-an'am kal hububi wathimari wa bahimati al-an'ami halalu albayyin kalhububi wathimar wa bahimat an'am halali ambayo iko wazi kama ilivyokuwa nafaka na matunda na wanyama wale ambao wanaliwa yani bahimatul an'am inakusudiwa al-ibil wal-baqar ngamia mbuzi na ng'ombe hao ndo bahimatul an'am kwa hiyo uhalali wa vitu hivi uko wazi yani uhalali wa mchele halali wa maharagwe uhalali wa njogo uhalali wa machungwa uhalali wa ndizi uko wazi hii ni alhalal walbayn halali ambayo iko wazi والقسم الثاني الحرام البين الحرام البين الحرام البين الحرام البين الحرام البين كشرب الخمر كشرب الخمر كشرب الخمر كشرب الخمر واكل الميتة واكل الميتة واكل الميتة واكل الميتة وغيرها واكل الميتة وغيرها وهذان وهذان يعلمهما الخاص والعام وهذان يعلمهما الخاص والعام وهذان يعلمهما الخاص والعام وهذان يعلمهما الخاص والعام وهذان يعلمهما الخاص والعام fungu la pili kuna alharamu bayyin haramu ambayo iko wazi kuna alharamu bayyin kuna haramu ambayo iko wazi kashurbi khamri kama vile kunywa pombe kashurbi khamri kama vile kunywa pombe wa akli maitati na kula mizoga wa akli maitati na kula mizoga wa ghairihima na vinginevyo visivyokuwa viwili hivi ambao tumevitaja wahadhani alamuhuma alkhas wal aam na hivi vigano viwili yani kigano cha kwanza na cha pili wanajua watu khaswa na watu wote wanajua watu khaswa yani watu wenye elimu wanajua kadhalika na watu wa kawaida alawam pia wanajua wanajua watu ambao ni khas na watu am wale watu wenye elimu wanajua kwamba hivi vitu ni halali na hivi ni haram na wale watu wote wa kawaida wanajua kwamba hivi vitu ni uh, haram na vile halali wanajua kuwa ni halali kwa hiyo hiki cha kwanza na cha pili watu wote wanajua sawa wenye elimu na wasiokuwa na elimu kila mtu anajua والقسم الثالث والقسم الثالث المشتبهات المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة المترددة المترددة بين الحل والحرمة فليست من الحلال البين فليست من الحلال البين فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين ولا من الحرام البين ولا من الحرام البين ولا من الحرام البين وهذه لا يعلمها كثير من الناس وهذه لا يعلمها كثير من الناس وهذه لا يعلمها كثير من الناس وهذه لا يعلمها كثير من الناس وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم ويعلمها بعضهم ويعلمها بعضهم ويعلمها بعضهم kigawanyo cha tatu ni almushtabihat vitu ambavyo ni mushtabihat visivyoeleweka kuwa ni halali au haramu vitu ambavyo havieleweki kuwa ni halali au haramu almutaraddidatu baina alhil wal hurma ambavyo viko baina ya uhalali na uharamu vinatarajjad baina ya uhalali na uharamu falaysat min alhalal albayyin haviko katika halali ya wazi wala min alharam albayyin wala katika haram ya wazi haviko katika uhalali wa wazi wala uharamu wa wazi wa hadhihi la ya'lamuha kathirun minan nas na hivi hivi hivi vitu hawajui wengi katika watu wahadhihi la yaalamuha kathiru minan nas na hivi vitu hawajui wengi katika watu wayalamuha ba'dhum na wanavijua baadhi yao wayalamuha ba'dhum na wanavijua baadhi yao nini sababu ya al-ishtibah wa sababu al-ishtibah fiha wa sababu al-ishtibah fiha وسبب الاشتباه فيها وسبب الاشتباه فيها وسبب الاشتباه فيها اما الاشتباه في الدليل اما الاشتباه في الدليل اما الاشتباه في الدليل اما الاشتباه في الدليل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح الاشتباه في الدليل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح إما الاشتباه في الدليل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح أو الاشتباه في انتباه الدليل في المسألة أو الاشتباه أو الاشتباه في انتباه الدليل في المسألة أو الاشتباه في انتباه الدليل في المسألة أو الاشتباه في انتباه الدليل في المسألة أو الاشتباه في انتباق الدليل في المسألة أو الاشتباه في انتباق الدليل في المسألة هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل كيف gani ambacho kinasababisha kitu kiwe ni mushtabi kisieleweki kwamba hiki kitu ni halali au ni haramu imma al-ishtibahu fi dalil imma dalili yenyewe kuwa ni mushtabi dalili yenyewe kuwa ni mushtabi mushtabi vip yani ikawa hal sahha an nabii sallallahu alaihi wasallam am lam yasihha kwamba hii dalili yenyewe imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au haijasihi sasa hadithi inaweza ikaja ina hukumu ya jambo fulani lakini hadithi yenyewe wengine wanapoona kuwa ni sahihi na wengine wanapoona kuwa ni dhaifu tayari kwa hali ya namna kama hiyo lazima jambo ambalo liko ndani yake lilete shida kwa watu jambo ambalo liko ndani yake lazima lilete shida kwa watu yani hadithi ikisha kuwa je hadithi ni sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au haijati tayari lazima ilete tatizo kwa sasa hapa hawezi kujua isipokuwa wale watu ambao ni ah, khas ambao wana elimu ya vitu vya namna kama hivyo wao ndio watajua kwamba hukumu ya hiki kitu ni kadha awali ishtibau fi intibati dalili fi mas'ala au kuwa na ishtibahi kuchanganya ile dalili kufanyiwa tatbiki kwenye masala yani masala yenyewe yako lakini dalili inayotumika kwenye masala ni, ni ipi masala yako lakini dalili sasa ni ipi itumike kwenye hayo masala je hiyo dalili inafaa kuwa dalili kwenye hayo masala au haifai ikishafikia nukta hiyo tayari kuna ishtibah kwenye kufanyia tatbik kwenye kuifanya hiyo dalili kuwa ni dalili fil masala katika hayo masala hal yadullu ala hadha alhukm kwamba je oh, hii dalili hii ina inajulisha juu ya hii hukum katika hilo jambo lenyewe au la yadullu au haijulishi sasa kujua kwamba hii dalili inajulisha juu ya hii hukum hajui mtu wa kawaida anayejua vitu ya namna kama ni mtu mwenye elimu ni mtu mwenye elimu na ndio maana kwamba hakuna salama kwa watu sipokuwa mpaka wampate mtu mwenye elimu aliyo makinika kwenye elimu ili kusudi yeye awe anawapa mwongozo kwenye yale mambo yao wanayoyafanya na si watu kuridhika na ujinga waliokuwa nao japokuwa wengi katika watu wanaridhika na ujinga na hii ni khata na ni makosa muislamu wewe usiridhike na ujinga hata kidogo unaridhikaje na ujinga yani mfano wewe unaridhika vipi na ujinga unaridhika vipi ubaki hali ya kuwa ujuu basi akalu shay muwe na mtu basi ambaye atakuwa na kuongozeni katika mambo ya sawa lakini watu wengine pia hilo wanaweza kuwa na kazi kwenda kuona gharama na mfano wake kumbe salama ya dini yao ndio inayopatikana kwa hiyo almushtabihat hawajui wengi katika watu wengi katika watu hawajui hawajui hawajui kwa nini imma likillati ilmihi la ya'lamuhunna kathirun minan nas imma likillati ilmihim imma likillati ilmihim imma likillati ilmihim wa imma likillati fahmihim wa imma likillati fahmihim إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم وإما لقلة فهمهم وإما لقلة فهمهم وإما لتقصيرهم في المعرفة وإما لتقصيرهم في المعرفة وإما لتقصيرهم في المعرفة وإما لتقصيرهم في المعرفة wengi katika watu hawajui kwa nini imma likillati ilmihim kwa sababu ya uchache wa elimu yao imma likillati ilmihim imma kwa ajili ya uchache wa elimu yao wa imma likillati fahmihim wa imma kwa uchache wa fahamu yao imma likillati fahmihim au imma kwa uchache wa fahamu yao mtu anaweza huwa anahifadhi masaili mengi lakini fahamu yake ikawa ni ndogo fahamu yake ikawa ni ndogo na wala haina maana kwamba mtu kuwa mzungumzaji sana ndio anakuwa na fahamu ya mambo la kwa zikana wengi katika watu wajui kwa sababu ya uchache wa ufahamu wao waliokuwa waliokufunao wa imma litaksirihim fil ma'rifa au kwa kutembea kwao katika kupata maarifa au litaksirihim au kwa kuzembea kwao fil maarifa katika swala la maarifa yani ikawa wao hawana juhudi katika swala zima la kujifundisha ikawa mambo mengi hawajui kwa hiyo hawa watu wengi kuto kujua kwao hayo mambo ni kwa sababu imma ya uchache wa elimu yao au imma uchache wa fahamu yao imma ile tafsiri waliokuwa nayo katika kujifundisha ikawa wao wanakaa tu wajifundishi hata kama sehemu za kujifundisha ziko thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faman ittaqa shubuhat ay eh, faman tajannaba faman tajannaba shubuhat faman ittaqa shubuhat ay eh, faman tajannaba shubuhat faman tajannaba shubuhat mwenye kujiepusha na shubuhati mwenye kujiweka mbali na shubuhati mwenye kukaa mbali na shubuhati faqad istabra alidinihi wa irdhihi ameiweka mbali dini yake na kuharibika wa irdhihi na heshima yake ah, kutokana na kuvungwa waman waka fi shubuhati waka fi haram na mwenye kuingia katika shubuhati ameingia kwenye haramu kivipi anaingia kwenye haramu hadhihi aljumla tahtamilu ma'nayn aliposema waman waqa fi shubuhati waqa fi alharam hadhihi aljumlatu tahtamilu ma'nayayn hadhihi aljumlatu tahtamilu ma'nayayn hadhihi aljumlatu tahtamilu ma'nayayn hadhihi aljumlatu tahtamilu ma'nayayn hadhihi aljumla tahtamilu ma'nayayn المعنى الأول أن ممارسة الشبهات حرام المعنى الأول أن ممارسة الشبهات حرام أن ممارسة الشبهات أو أن ممارسة المشتبهات حرام نذكر الشبهات أو المشتبهات تكون أقرب زي أن ممارسة المشتبهات حرام أن ممارسة المشتبهات حرام hakika kufanya vile vitu ambavyo ni mushtabihat ni haramu hii ndo maana ya kwanza kwamba kufanya mambo ambayo ni mushtabihat ni haramu jambo si la halal uhalali wa wazi wala la haram uharamu wa wazi mtu kufanya kitu kama hicho atakuwa amefanya haramu mtu kufanya kitu cha namna kama hiyo atakuwa amefanya haramu والمعنى الثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام mtu kuingia kwenye almushtabihat hiyo ni dharia ni kitu kinachopelekea ila alwuqu' fil haram kuingia kwenye haram mtu kufanya uh, yale mambo ya almushtabihat hii ni kitu ambacho kinampeleka mtu kwenye uharamu ndio maana yule anayejiepusha na hivyo vitu anakuwa anaiepusha dini yake na heshima yake thumma qala karrai kama vile rai mchungaji karrai kama vile mchungaji sio mchungaji sio mchungaji wetu la mchungaji tunamkusudia hapa mchungaji mchungaji wa ذلك yani raa ile ebel wal bakar wal ghalab tarai sa'i al ebel au al bakar au al ghalab raa ile ebel au al bakar au al ghalab raa ile ebel au al bakar au al ghalab raa ile ebel au al bakar au al ghalab mchungaji wa ngamia au ng'ombe au mbuzi yadaa haula alhima anachunga pembezoni mwa alhima nini alhima alhima ma yahmihi almuluk ma yahmihi almuluk ma yahmihi almuluk wa ghayruhum ما يحميه الملوك وغيرهم ما يحميه الملوك وغيرهم ما يحميه الملوك وغيرهم ما يحميه الملوك وغيرهم من الاراضي الخصبه من الاراضي الخصبه من الاراضي الخصبه من الاراضي الخصبه من الاراضي الخصبه ويمنعون غيرهم من قربها ويمنعون غيرهم من قربها ويمنعون غيرهم من قربها ويمنعون غيرهم من قربها الحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الاراضي الخصم ni sehemu ambao wanaitenga wafalme watawala wa ghairuhum na wengineo minal aradhi khasba katika ardhi yenye mimea katika ardhi ambayo uh, ina nyasi ina majani kwa ajili ya wanyama wayamnauna ghairahuma uh, wayamnauna ghairahum min qurbiha na wanawazuia wengine kutokana na kukurumia kwenye hizo ardhi wayamnauna ghairahum na wanawazuia wengine min qurbiha tukana kurubia kwenye uh, hizo ardhi ambazo wao wamezitenga anasema yushiku an yarta'a fi ay yaqrubu an yaqa fihi ay yaqrubu an yaqa fi ay yaqrubu an yaqa fihi inakaribia yeye kuingia na mifugo yake na karibia yeye kuingia na mifugo yake yakrobu an yakaa fihi na karibia yeye kuingia na mifugo yake hii habari ya alhima inawekwa wazi sana kwenye fani ya siasa sharia siasa sharia ndio unakutana vitu vya namna kama hii na hapa alichokusudia kukisema asharah mshereheshaji kwamba mtume hajakusudia kuzungumzia uhalali wa alhima au haramu wake kwa sababu alhima kuna ambayo ni halali na kuna ambayo ni haramu yani mtu kutenga ardhi ambayo imenawiri kwa nyasi na mimea inaweza ikawa halali na inaweza ikawa haramu wakati gani inakuwa ni halali pale ambapo yule mtawala atakapokuwa ametenga kwa ajili ya wanyama wa umma wa Kiislamu yanametenga kwa ajili ya wanyama wa umma wa Kiislamu wakati wale hima inakuwa ni halali alihima inakuwa ni haramu wakati gani itakapokuwa yeye ametenga kwa ajili ya nafsi yake yana anajitengea yeye kwa ajili ya wanyama wake wakati wale hima inakuwa ni nini ni haramu ala kulli kinachokusudiwa kwamba mtu anapokuwa anaingia na kufanya mambo ambayo ni almushtabihat pembezoni mwa ile ardhi ambayo imetengwa na mtawala kwa ajili ya kazi maalumu kinachoogopewa kwamba wanyama wake kuingia katika ile alhima sasa na wewe unapoingia katika vitu ambavyo ni almushtabihat kinachoogopewa ni wewe kukaribia kuingia katika uharamu kinachoogopewa ni wewe kukaribia kuingia katika mambo ya haramu thumma qala wa ala wa inna likulli malikin hima fahamuni kwamba hakika na kila mfalme hima yani ardhi uh, nawiri kwa nyasi na majani kwa ajili ya wanyama kila mfalme kitu kama hicho anacho kwa sababu wao walikuwa wana, wana wanafanya kazi ya ufugaji kwa hiyo ilikuwa inalazimika hali iwe hivyo na hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama ardhi namna kama hizo zilikuwa zinatengwa kwa ajili ya e, ngamia au ng'ombe au mbuzi wa sadaka au ngamia au ng'ombe au mbuzi ambao waliandaliwa kwa ajili ya kwenda kwenye jihadi sasa hii mifugo yote inahitaji nyasi wapi ikawa natengwa eneo kwa ajili ya vitu vya namna kama hiyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka hima lakini hakuweka kwa ajili ya nafsi yake aliweka kwa ajili ya wanyama wa waislamu kadhalika maswahaba waliofuata baada yake yeye thumma qala ala wa inna hima Allah maharimuhu fahamuni kwamba hakika hima ya Allah ni yale mambo aliyoyaharamisha yani sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitenga na haruhusu watu kuingia ni vile vitu ambavyo ameharamisha kitu chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha hii ni hima yake haitakikani mtu kuingia ndani yake kuingia ndani yake اكتب فاذا تجنب الانسان المشتبهات فإذا تجنب الإنسان المشتبهات فإذا تجنب الإنسان المشتبهات فإذا فإذا تجنب الإنسان المشتبهات فإذا تجنب الإنسان المشتبهات إن في ذلك السلام لدينه إن في ذلك السلام لدينه فيما بينه وبين الله إن في ذلك السلام لدينه فيما بينه وبين الله إن في ذلك السلام لدينه فيما بينه وبين الله والسلام لعرضه فيما بينه وبين الناس والسلامه لعرضه فيما بينه وبين الناس والسلامه لعرضه فيما بينه وبين الناس فيما بينه وبين الناس hapo kama kwa mjepusha mtu kutokana na mambo ya almustabihat فاذا تجنب الانسان المشتبهات atakapojiepusha mtu na almushtabihat inna fi dhalika salama lidinihi fima bainahu wa baina Allah katika hilo kuna salama ya dini yake kwa yale ambayo yako baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna salama ya dini yake baina yake yeye na Mola wake hadha fi ula wa azma fi ahli as-sama والسلام لعرضه فيما بينه وبين الناس na salama ya heshima yake kwa yale ambayo yako baina yake yeye na baina ya watu والسلامه لعرضه na salama ya yake fima بينه وبين الناس an-nas kwa yale yake na baina ya watu dini yake inakuwa salama kwa nini kwa sababu hajaingia katika vitu vinavyochanganya lakini vile vile heshima ya mtu inakuwa salama kwa sababu gani yeye yuko wazi haingii katika vitu ambavyo vitakavyomfanya kuingia katika mushtabihat kwa sababu kwa anaingia katika vitu ambavyo ni mushtabihat atakuwa haeleweki yani matendo yake yatakuwa hayaeleweki kwamba je anayofanya ni mambo ya halali au ya haram kwa kinachotokea ni nini kuvunjwa heshima yake kwa watu lakini mtu anapokuwa anajiepusha na vitu kama hivi basi heshima yake baina yake yeye na watu inakuwa iko salama kwa hiyo vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha tunapata faida kwamba mtu inabidi akae navyo mbali akae navyo mbali kwa sababu gani kwa kufanya hivyo ndivyo atakavyokuwa msalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma qala ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb fahamuni tambueni kwamba hakika katika mwili kuna kipande cha nyama almudgha alqit'atu min al-lahm almudghatu alqit'atu min al-lahm almudghatu alqit'atu min al-lahmi alqit'atu min al-lahmi ala kadri ma yamdaghuhu al-akilu alqit'atu min al-lahmi ala kadri ma yamdaghuhu al-akilu qit'atun qit'atun min al-lahmi على قدر ما يمضغه الاكل القطعه من اللحم على قدر ما يمضغه الاكل المضغه القطعه من اللحم على قدر ما يمضغه الاكل Naposema almudgha kipande cha nyama ambacho makadirio yake ni kile ambacho anakitafuna mlaji. Yaani kipande kidogo ambacho mlaji anakuwa na uwezo wa kukitafuna kwa hiyo Ah, katika mwili wa mtu kuna hiki kipande cha nyama kuna hiki kipande cha nyama ambacho Mtume الله عليه وسلم amekuja kuweka wazi kuwa ni moyo lidhan mata salaha alqalbu salaha aljasad mata salaha alqalbu salaha aljasad mata salaha alqalbu salaha aljasad mata salaha alqalbu salaha aljasad متى صلح القلب صلح الجسد متى صلح القلب صلح الجسد وإذا فسد القلب فسد الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله متى صلح القلب صلح الجسد pale ambapo moyo utakapokuwa uko sawa na mwili unakuwa sawa moyo wa mtu ukiwa sawa na mwili wa mtu unakuwa sawa unakuwa sawa mwili wake duniani na aha maadamu moyo wake yeye uko mzuri hauna tatizo umejaa imani hauna mambo ya shirki wala bid'a wala maasi yani moyo wake uko safi basi na mwili wake nao utakuwa safi duniani na mwili wake utakuwa safi duniani na akhera wa idha fasada alqalbu na moyo ukiharibika waidha fasada alqalb na moyo ukiharibika fasada aljasad kulluhu mwili wa mtu wote unaharibika moyo ukishaharibika thalathi mwili wa mtu nao unakuwa ni wenye kuharibika kwa katika hii jumla kuna kubainisha ukubwa wa jambo la moyo mwilini kwenye nukta kuna kubainisha ukubwa wa jambo la moyo katika mwili wa mtu na mtu akaye anafahamu kwamba ule moyo wake ndio mfalme wa viungo moyo wake ni mfalme wa viungo kwa hiyo kama moyo wake hajaweka vizuri mtu ukaa bado na matatizo kasara yake ni kubwa kwake duniani na akhera kwa ni kujitahidi mtu autengeneze moyo wake vyovyote vile vinavyokuwa bora mambo mengine yasiyo vizuri lakini moyo wako uwe vizuri moyo wako usalimike moyo wako uwe sawa sawa toa ndani ya moyo wako vitu visivyokuwa na maana toa katika moyo wako mambo ya shirki toa moyo wako mambo ya maasi toa kwenye moyo wako mambo ya bid'a toa kwenye moyo wako fikra zisizokuwa sawa fikra chafu toa hivi vitu katika moyo wako ukishatoa maana moyo wako utabaki kuwa ni safi moyo wako ukiwa safi na moyo wako utakuwa ni safi duniani na hapa lakini moyo wako utakapokuwa umeuachia ukaingia vitu visivyokuwa vya sawa moyo wako ukaingia mambo ya Ah, shirki mambo ya kufuru mambo ya bida na fikra potofu fikra zisizokuwa sawa sawa katika dini basi ukae ukifahamu kwamba mwili wako utakuja kuharibika mwili wako ukifikia hatua hiyo na mwili wako utaharibika ima duniani lakini hasa hasa pale utakapokuwa umefika mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala unaharibika kuadhibiwa unaharibika kwa kuadhibiwa kwa hiyo watu wakae wanafahamu ukubwa wa moyo na waoni kuwa ni kitu kikubwa ambacho mtu inabidi akifanyia itina akifanyia umuhimu kuhakikisha kwamba ule moyo wake unakaa katika hali ya uzuri hayo ndio machache ambayo tulikusudia kuyaleta katika hii hadithi namba sita ya An-Nu'man bin Bashir Allah subhanahu wa ta'ala akitufanya kuwa salama tutaendelea na hadithi ya saba wiki inayokuja